fiskar sjung en sång Kom sjungen alla på en gång Sjungen om fiskar fintar och jämtar En mönstersång ut i vårt friska Bohuslän Jämtan hon är så glad och vän Fager Fagerum går bland klippan en morgonen Utan med sin filt faller jag Utan kärleksfyllt faller jag Mot sin lilla vän Där dansar jäntan med sin filt faller jag Utan kärleksfyllt faller jag Mot sin lilla vän Där seglar fiskaren Jack Gottlob Där tar han sin Linnés doppbad Där ute i Klarastrandssjön med snäckstrand Han tar ett bad Där seglar män med modig håg framöver över väldig västervåg Aldrig i världen käckare sjömän man såg Högt upp på vågen Breda rygg faller rapp Fiskaren gungar trygg Faller rapp i sin kosterbåg Högt upp Valleratti kan sjunga tryggt Valleratti sin Kosterbåt. Fiskaren far i fjorden in, munter och glad ut i sitt sitt. Båten är före makrill och vissling och konjaksfisk. Nere på bryggan spelar man spår, fritt liksom vinden dansen går. Filten som ångest smälter av jäntan sin kår. filtballarna, synkare filtballarna ut i Bohuslän. Och Jensan myser allt fallera filtballarna, synkare filtballarna ut i Bohuslän. I den lugna lördagsnatt hör du havets glada skratt var med blåa strimmor kring bryggan skimrar natt Dyningen rullar mjuk och lång Susar från havet som en sång Välver så len och lång Ibland stenar och tång månen skiner på vår strand Faller upp över hav och land Faller upp ut i Bohuslän månen skiner på vår strand Faller upp över hav och land vandrar raskt ut på hugg